Շրջափակման առաջացրած բարենային անբավարարությունն ամբրանը որոշ չափով մեղմվում է տնտեսական բերքի շնորհիվ։ Սակայն ուշաշնանն ու ձմրանն իրավիճակը կարող է փոխվել։ Քաշաթաղի միջանցքի ապահարգելափակման հարցը դեռ անորոշ է, իսկ այս պահին Արցախում արդեն գրանցվում են թերսնման ու սովամահության դեպքեր։ Ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար ինչ է հնարավոր անել, ինչպես ապահովել եղած Պարենի գրագետ պահեստավորումը եւ ինչպես բարձրացնել Պարենային անվտանգությունն Արցախում։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ զրուցել ենք Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերտ հետազոտական կենտրոնի ավագ փորձագետ տնտես տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Ավետիսյանի հետ։ Պարոն Ավետիսյան, ստեղծված պայմաններում բարենի պահեստավորման ինչ հնարավորություններ կան։ Այսօր, երբ սովի սպառնալիքը խիստ առարգայական է, երբ դրսվից բարենի մուտքի բոլոր ճանապարհները փակ են, ուղղակի հերոսական պետք է բնութագրել, որ Արցախը մտածում է ոչ միայն առօրյա հացի, այլ նաև վաղվա համար բարենի պահեստավորման մասին։ Դրա հնարավորությունները առավել սահմանափակ են, բայց բնավ սպառված չեն նախ անհրաժեշտ է օգնել քաղաքաբնակներին, որ իրենց բնակարանային պայմաններում զբաղվեն արագաճ ու դելի բույսերի մշակությամբ։ Այսինքն պետք է հնարավորինս ցարգացնել քաղաքային գյուղատնտեսությունը։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը պետք է անհաբախ խորհրդատվություն կազմակերպի այս ուղղությամբ։ Հատկապես արդյունավետ է ուղղահայաց տեխնոլոգիաների կիրառումը, որոնց վերաբերյալ համացանցում շատ տեղեկություն կա Երկրորդ կարևոր ուղղությունը այն է, որ քաղաքաբնակները պետք է պարենի հացահատիկի, ալուրի, կարտոֆիլի, հատիկան դեղենների, բաների, կարաթի, յուղի որոշակի pašարներ ձեռբերեն յուղից։ Դրա համար պետք է համագործակցեն իրենց յուղաբնակ բարեկամների ու ծանոթների հետ։ Բացի այդ անհրաժեշտ է վերապրոֆիլավորել ջերմոցային տնտեսությունները եւ դրանք ծիրառել հասունացման կարճ տևողությամբ մշակաբույսերի աճեցման համար։ Վաղ 90-ականների նմանատիպ փորձից ինչ դասեր են քաղվել կամ կարող են քաղվել։ Կարծես թե պատմությունը կրկնվում է։ Հայաստանում 90-ական թվականներին էներգետիկ եւ պարնային ճգնաժամի պայմաններում Բնակցությունը բավականին փորձ էր կուտակել դրանց դիմակայելու առումով։ Հատկապես լայնորեն ծիրառվում էր տնային պայմաններում ծորեն աղալն ու հաց թխելը, պահածոյացումը։ Այնպես որ մեր հնարամիտ տնային տնտեսուհիները գիտեն սովի սպառնալիքը հաղթարելու շատ ծևեր։ Արդյոք հնարավոր է Սերմացուի պահեստավորումը նման պայմաններում։ Կարևոր հարցադրում է Սերմացուի պահեստավորման հարցը։ Սերմացուի պահեստավորումը դիվանտեսության նախարարության առաջնային խնդիրն է եւ կարծում եմ, որ այն հնարավորինս լուծվում է։ Բայց Սերմացուի պահեստավորմանը պետք է ներգրավել նաեւ գյուղացիական տնտեսություններին։ Այդ նպատակով նրանց պետք է տրամադրել կանխավճար եւ շահագրգռման այլ միջոցներ։ Պարոն Ավետիսյան, Հնարավոր է բերքարած սեզոնում նվազեցնել անասնապահական արտադրանքի մթերումը, հատկապես ձմռանը եւ վաղ գարնանը գլխականակի բարձրացման նպատակով։ Կարևոր խնդիր է նաեւ մսի եւ մսամթերքների պլանավորված արտադրությունը։ Հատկապես մսի հետ կապված այդպիսի հնարավորություն կա։ Այսինքն պետք է նպատակային ձևով պլանավորել կենտանների սպանդը։ Իսկ ամենակարևորը, որ եւ գյուղերում, եւ քաղաքներում պետք է ավելացնել հավերի գլխականակը։ Ինչու հավերի, որովհետեւ այս թրջունը երի նկատմամբ քիչ պահանջկոտ է եւ համարյա ամեն օր հավդիտ է ազում, որը կարևոր սպիտակուցե տնային խոհանոցի համար նպատակարարմար է նաև ճագարաբուծության զարգացումը։ Այս կենտանիները շատ արագ են բազմանում եւ սնվում են տարբեր տեսակի էժանտերերով։ Հետևաբար նմանատիպ զբաղ, զբաղմունքը բավականին այսպես աջակցություն է սովի հաղթարման առումով։ Անտարային ուտելի բուսատեսակների հավաքչության եւ որսի ու ձկնորսության միջոցով ինչքանով է հնարավոր մեղմացնել պարենային անբավարարությունը։ Իհարկե լրացուցիչ կարևոր պաշարներ են նաեւ անտարային ուտելի բուսատեսակների հավաքությունը, որսի եւ ձկնորսության զարգացումը։ Դրա հնարավորությունները Արցախում բավականին մեծ են եւ կարծում եմ, որ պետք է լայնորեն օգտագործել այդ հնարավորությունները։ Անի Աբաղյան, Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական